iun jaudon. François de Bayache, elle la Franza traducis Eva Julin. La restauratio sen homigis iom post iom. Familie la servistino iris de tablo al tablo, scribante per sia forta la calculon sur la maculitai tucoi. Por vi, etulo, estas ses francoi dudec. Por vesti nioro dituar, estas kiel cutime quar francoi sepdec. Ne, ne, mia cara, estas tro por vi, tiu trincmono, reprenu dec soldoin. Moris lobie trinkis malrapide la sengustan cafon, kiu tamen odoris je cicorio, cae laf aquo. Li restis ce la tablo cun vaga impreso de mal agrablo cae solezzo. Cial li sentis sin subite tiel perdita en Parizo? Lia vivis tie de triaroi. Lia camarado Pierre Maro donis alla li amican bat pushon. Nu, lobie, ciu vi estas sur la luno? Vi shainas esti en alia mondo. La juna viro excuigis. Ho, pacio scribis, che minun vivis suffice long tempe en la latina quartalo, cae mi devas heimen veturi. Marot levis mal rapide la shultroin. Li pravas via patro, ciam oni havas la honoron posedi familion, cae che ili demandas privi, oni devas tien iri. Mi juras, che mi ne lasis min peti, se mi havus tian ocason. La servistino scribacis sur la tuco por vi, signoro Lobie, estas sep francoi naudec. Ču vi ancora une for iris? Mi credis, che jaude vi iras alla la malsanuleio. Jaudo? Ču estas jaudo? Leru gigis, prenis la monuion. Sen coro, gruntis marot ironie. Oni adoras etulinon, camaradinon, cae malsanigis. Do, bonan vesperon, oni ne plu pensas al si. Miam trifoie visitis Marinet, replicis Moris embarasse. Se si havus amicetson por mi, cae se la tramo estus malpli costa, comencis maro, se lobie iam grand pace fur iris. Per dire forgesis, che estas jaudo, tiu letero de lia patro forgesigis al li la conon de la semain tago tamen la urbo ne plus shainis alla loga. Nu, ciuli revenu alla la malgranda fabrico, laboru cune cun la patro, devas esti marinet, ciu mancas alla li. Tia terura impresso de infano perdita en granda urbo, cian li sentis de antau celcai semainoi, post ciam la knabino ne plus estas tie li vidis antau si tiun malgrandan studentinon pri farmacio, quiu diris, Moris, ciu mi povos en iri en vian fabricon cae dosi mixajoin ciam mi finis miain studoin? Mi estus tiel felicia se mi tui havus laboron. Li ancau rememoris tiun vesperon ciam si el iris el la malfermita automobilo de signoro Cramai, la filo de la granda cioccolat fabricestro. La promeno estis tre bella, diris Marinette, cun tirante sian maldican mantelon super la brusto. Sed mi ege frostis. La postan tagon si estis en malsanulejo cun pulm in flamo. Chi astulta malbon farulo tiu cramai. La saman vesperon lobie cae marot bategis lin plen por instrui al li nemortigi iunain knabinoin. Jaude, de la unua gis la tria, oni nun povis visiti marinet. Siei gepatroi estis tro malriciai por povi veturi de sia provinzo. Do siei camaradoi visitis sin, anstatauante la familion. Ciu estis eble che Moris, turmentita de siai nigrai pensoi, forgesis tiun jaudon? Li acetis bucedon da simplai floroi, tiai ciai crescas en la giardeno de liai gepatroi, bluai delfinioi, similai al tiu blua somera cielo, ciu brilegis inter la altai domoi de la strato. Cio nun ree estis charma, Ciam li iris por revidi Marinet, li conis la vojon al la salono en la malsanulejo, kie cusis la knabino, cae iris recte tien, pasante sur stuparoi, cae tra corridoroi, rideto ludis sur liai lipoi, li metis sian bucedon sub la bracon, porce li havu dumanoin por preni tiuin de Marinette. En la salono la lito estis sen enhava. Terura capturno ec captis la iunan viron, shainis al li, quasau cerbo estus subite pumpita, el trinkita tra la nuco, kiel de cocino, kiun mort captis forcego. Li haltis ce la pordo, la cruroi estis molai. Flegistino preterpassis, li demandis, Fraulino, La lito decdu, «Ciu si resanidgis?» Distrita, la blanc vestita virino passis sen halti. La decdua, «Ne, signoro, si ne resanidgis!» Moris restis apogantes in ce la muro. «Marinette, si la stfoie estis tiel pala, mortinta? Tiu etulino, tiel gaia, tiel curagia, mortinta?» Pro promenado en veturilo, la juna viro pugnigis la manoin en siai poshoi cae crispigis la piedoin sur la plandoi. Li tordis la buchon, Marinette, li rigardis stultega la belain bluain floroin, tiel delicate bluain, quiuin li havis sub sia bracco, cae cies facil rompai petaloi antau enigis antauli. Nur tiam li comprenis, cian gravan locon la iuna knabino havis en lia coru. Li amis Marinette, cae li ne diris tion asci. Cef flegistino al proximigis, haltis cae al parolis lin. «Ciu vi ne venis por viziti la malgrandan studentinon, signoro? char la vetero estas tiel bela, ni elkondukis multain malsanuloin en la giardenon. Iru rigardi, ciu la knabino, ciun vi sercias, estas tie. Sendube estas maniero por forsendi la homoin, por ili ne ploru en la salonoi. Tame la obstina espero re nascicis en la fundo de lia animo. Li mal supren iris la giardeno estis plena de cus seggioi, de visitantoi, ciui alportis floroin cae cerisoin. Tie, contrau amasso da geranioi, sur cap cuseno, tiu pala visageto, sola. Li credis audi miloin da birdoi ec canti sam tempe, cae li rapidis ne povante paroli li prenis la malgrandain manoin, kisis ilin naive, cae metis tremante sian bluan bukedon sur la litcovrilon. Estas afable veni, Moris, diris la knabino cun rideto. Sed cia strange gaia vi aspectas. Li ecvidis, seceton, trenis gin al sci, cae sidigis li ne volis malcasci sian por ne afflicti la malsanulinon. Li balbutis. Auscultu, Marinette, mi ricevis letteron de heime. Pacio volus, che mi revenu heimen. Ču vi volas iri tien kun mi? Čar, mi, vi comprenas, mi ne povas vivi sen vi. Unu eldegdu am racontui.